بله میگد فما احوج المسلم الى دراس دراسه اخلاق الاسلام الرفيعه وادابه الكامله چقدر فما احوج یعنی چقدر محتاج است چقدر محتاج داره احتیاج داره مرد مسلمان انسان مسلمان به خواندن دراسه یعنی خواندن و درس گرفتن درس گرفتن اخلاق اسلام بزرگ و آداب کامل اسلامی چقدر احتیاج داره در حقیقت برای بعضی میگن مسلمانو به اخلاق شدگان زیرا که اخلاق اسلام ندونستن تا اینکه عمل کنه از کجا یاد بگیرند او یا مقوله باطل است که در غرب و در دار کفر در دولت کافرها اسلام دیدیم مسلمان ندیدیم یعنی مقصد آداب اسلام دیدیم میگه گویا مسلمان ندیدیم و میگه در دار اسلام ها در دولت های اسلامی مسلمان میبینیم و اسلام نمیبینیم خیلی مقوله مقوله باطل است این سخن سخن باطل در حقیقت لیکن زیرا که در غرب هم در دولت های کافر هم بدترین اخلاق ها تمام اخلاق هست در اونجا حقوق الوالدین عاق شدن پدر و مادر پدرشان مادرشون کم تا پیر شد، کلان شد و پرتفته میشه شود خیلی مهم که در دولت های کفر به اخلاقی و به آدابی از همه طرفه هست زیرا که کافر که هستن مشرک که هستند و قول لا ذنب بعد الكفر دیگه بعد از کفر دیگه گناهی نیست یعنی همه گناه هست و این مقوله را بعضی انسان ها گفتگی است خطا است یعنی در حقیقت در حقیقت در دار اسلام یعنی در جای مسلمان نشین ها بعضی ها متاسفانه الا رحم ربک در حقیقت از بی و بی اخلاقیشون به حد انسان حیران می شود در باب مثلا سوداگرها در خیانت در سودا دروغگویی ترازو زنی و همسایگری مهم که متاسفانه چیزهای عجایب میبینی یعنی آدمی خوب و صالح شاید از هزار کسی نفر دو نفر ببینی یعنی در حقیقت میگم مسلمان ها چقدر احتیاج دارن که آداب های اخلاق اسلامی رو یاد بگیرن با خواندن میشه و علم با تعلم و علم گرفتن با علم داشتن با تعلیم گرفتن است مع تصحیح نیت فی هذا المقام با صحیح کردن نیت در این مقام نیت باید صحیح داشته باشه اذ النية قد يشوبها ما يشوبها من اغراض و امور تخل بها فاذا صح صحت النية بورك في العمل زیرا نیت هم گاه داخل میشه. های بد هایی که خلالش میرسانند وقتی نیت میگه صحیح باشد در تعلیم گرفتن در خواندن اخلاق اسلامی میگه در عمل میگه در تطبیق میگه برکت داده میشه یعنی چی یعنی برای مسلمان مهمه که اخلاق اسلامی را یاد بگیره و احکام آداب اسلامی را یاد بگیره با نیت خوب و اینکه عمل کنه میگه و تصحیح نیتی هنا أن ينوي بدراسة آداب الشرعية والأخلاق الإسلامية أن يرفع عن نفسه جهل ما يجهل منها آخر تصحیح نیت ما نظره يعني مو ما اخلاق اخلاقی را يعني یعنی درس میخوانیم کتاب را میخوایم بوکش بخونیم بخوانیم با چی نیت میگه تصحیح نیت اینجا معناش همینه که عینوی نیت کنه به خواندن آدم آدم وقتی میخواد بخونه آداب شرعیت و اخلاق اسلامی را میخواد بخونه هم علم هم میخونه میخوای علم را یاد بگیری با چی نیت این خیلی نیت کنه که عن نفسه جهل ما جهل منها و این اینکه برداره از نفس خود ندانستن آن چیزی را که نمیدانه یعنی مثلا نیت تصحیح نیت معنیش اینه که نیت کنه که چیزی را نمیدانم همون را یاد بگیرم ثم يجاهد نفسه على تحقيق هذا الاداب وعلى القيام بها بعد از اون باید کوشش کنه نفسش جهاد کنه با نفسش در تطبیق کردن این آداب و بر انجام دادن این آداب بله مقصود از علم اتاق معلومات جمع کردن نیست مقصود از علم عمل کردنه برای امام احمد بن حنبل گفتن که علم گفتن بهترین عملی هست یگام عمل به او برابر نمیشود نه نماز نه روزه نه حج نه هیچ چیز نه زکات نه جهاد چرا زیرا که همه اعمال بعد از علم قبوله جهاد مجاهد کار صدقه کننده نماز نماز خوان روزه روزه گیر زکات زکات دهنده همه اینها به علم عالم صحیح می شود عالم میگه فلان جا جهاد کو عالم میگه که فلان قزکات بده از مالت عالم میگه که فلان قروزه بگی فلان چیزا دروزه در روزه دور باش یعنی همه این اعمال این یکی از نتیجه ثمره میوه علم عالمه ولقا علم به هیچ چیز برابر شده نمیتونه گفتن اذا صحت النیه وقتی که نیت صحیح باشه گفتن صحیح نیت چی معنی داره نیت کنه که جهل و نادانی را از خود برداره زیرا که جهل این صفت طبیعی آدم هست این الله میگه ان الانسان لظلوم جهول هر آینه آدم ظلم کننده جاهل است جهل داره یکم انسان از مادرش عالم تولد نمیشود خب ثم خب بعد از اون میگه وقتی که همین نیت را کرد که جهل را از خود برداره رفع کنه و بعد از این میگه ضروره که باید با عمل کنه زیرا الله میگه خب عمل کردن دشوار است بله مگر برای کسی که الله سن کرده باشه الله میگه والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا هر که کوشش کرد به خاطر ما در راه ما الله میگه لنهدینهم سبلنا هر آینه ما او را راهنمایی میکنیم راه های خود ما یادش میتیم برای قدر توکل به الله کن در راه الهی ببره الله سبحانه و تعالی نشان میده بر هر که به صدق حق را طلب کرد هر کی حقیقت را با راستی از الله خواست و طلب کرد الله او را موفق به حق شناسی میکنه و هر کسی که گمراه شد و گمراه گشت این حتما خلل در نیتش داره خلل در دعاش داره و ان الله لمع المحسنين والذين جاهدوا آیت عظيم است در حقیقت والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا هر کی جهاد کرد در دین ما به خاطر والذين جاهدوا یعنی کوشش کردند والذين جاهدوا جاهدوا یعنی جهاد کوشش کردند هر کسی کسانی که کوشش کردند فينا یعنی در راه ما رسیدن به ما والذين جاهدوا فينا هر کی کوشش کرد در رسیدن به ما الله میگه لنهدینهم سبلنا هدایت میکنیم او را راهنمایی میکنیم او را راههای خودمون راهمون نشان میدیم هر کی به صدق از الله طلب کنه راه حق را شبها دعا کنه اللهم اللهم رب جبرائيل وميكائيل واسرافيل فاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهاده انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهديني لما اختلف فيه من الحق باذنك وقت بصدق واخلاص این دعا را بگوید که اهدینی مختلف هدایت کن مرا در آنچه که مردم اختلاف کردن الله را دعاش قبول میکنه ما الله المثل اعلا انسان عادی آدم عادی عادی است اگر چند بار یک طلبش کنی حتما میتیه بنابر میگن من دق به او شکا یفتح له هر کی در بسیار بزنه قریبه که در براش شده شوه و این باید آدم کوشش کنه از الله سبحانه تعالی دعا کنه و به سوی الله راهنمایی کنه راه مایی کنه و ان الله لمع المحسنین چون که حضرت ابراهیم گفتن و انی ذاهب الی ربی سیهدین حضرت ابراهیم گفت من به سوی پروردگار میروم یعنی يعني چی یعنی يعني اون چی که الله امر کرده او را اجرا میکنه سیهدین با زودی ما را هدایت میکنه و ان الله لمع المحسنین الله سبحانه وتعالى تعالی همراه محسن است محسن کسانی میگه که در عملش و در سخنش صدق و اخلاص و اتباع داره محسن یعنی نیکوکارها چرا نیکی میگن هر کی اخلاص خوب داشته باشه هر کی پیروی خوبتر باشه همون قدر اون محسن تره احسان یکی از درجات درجه های بزرگ رسیدن به الله است ان تعبد الله كانك تراه إنك عبادتك الله ربيو كمبيني فإن لم تكن تراه فإنه يراك اگه تو يعني را دو باشه الله تو را میبینه یعنی الله را عبادت کن بیو که به او نگه داری به محبت و به شوق امرهای الهی را اجرا کن و از نهی های الله دور باش اگر وقت تو الله را دو باشی در حقیقت کسی پیش از مرگ نمیبینه الله در آخرت دیده میشود پس بدان که الله تو را میبینه او را یه نوع عبادت کن با مح... با تعظیم و بزرگ داشتن با هیبت صلی الله علیه و sallallohu در دوام davom که انما العلم بالتعلم هر اینا حدیث صحیح هست انما العلم بالتعلم هر اینا علم به تعلیم گرفتن است علم به تعلیم گرفتن نه به مثلا پودا دا بالای پا مونده خو کردن نه هر کی علم هر کی کوشش کرد علم میگیره انما العلم بالتعلم علم به تعلیم گرفتن است و انما الحلم بالتحلم بردباری و تحمل کنی و صبر بودن صبر داشتن حلم بردباری میگن تجکید وزمینی میگن یعنی آدم وزمین یعنی آدمی که مثلا تیز غضب نمیکنه آدمی که ضررش به مردم نمیرسه اینا یعنی حلم میگن برد ده، بردباریش میگن هر اینا بردباری و صبر داشتن به تحلم هست یعنی به خود رو در صبر پرتافتن یعنی باید آدم کوشش کنه که صبور باشه نه اینکه مثلا مرا طبیعت ما میخیله خی خرکتی که ما میخیله آدم گیزلایم نه گیزلگی تبع قرآن و سنت اصلاح کن آدمی همین خیل مثلا آدمی سراستیمه یم عجله کارم نه سراستیمگی و عجله ته اصلاح کن و ما آد... همین خیلی خرکتی همینه که تیز ده خفه میشه خب تیز خفه نشه خرکتی که همینه که مثلا تیز گمانی بد بکنه، خب گمانی بد نکن دیگه یعنی مهم کی باید آدم اخلاق آداب چی اصلاح کنه خواه زن خواه مرد ها در شریعت همه امرش دیگه زن و مرد کلان و میده باید آداب یاد بگیره اخلاق کنه بردبار باشه علم بگیره و ما يتح مراقبة حديث عظيم ده حقيقة پیامبر صلى الله عليه وسلم قال ما يتحرى الخير يعطى یعطى قسكنا خير قصد ده دم و نیکویی قسكنا بخير می شود برسه خير الله متشا ما يتحرى تحري یعنی قصد جستجو كردن هر قسكنا جستجو کنه خیر را داده می الشر يوقه و هر كون كنك هاركي کنه كنا کی یوقه حفظ کرده میشه از بدی یعنی هر که خود را حفظ کنه نگه بداره ای بدی او نگه داشته میشه یعنی الله سبحانه و را نگه می داره هر که خیر را تقص کنه به خیر میرسه یعنی الله او را خیر میده برای برای خب باید آدم نیت خیر باشه در کار خیر باشه اگرچه به خیر هم که نرسی به نیت خیر به خیر میرسی نیت خیر نیت خوب خوبه بلکه باید آدم اصلاح کنه نفسش مستعینه اولا میگه مستعینه في ذلك بالله لكن با اصلاح کردن نفس و اجرا کردن عملها عملها و تطبيق كردن شنيدگي ها میگه مستعینا في ذلك بالله در حال كي باید کمک بگيره الله سبحانه وتعالى در اجرا كردن و آداب خوب داشتن طالبا مدده و عونه و توفيقه در حال كي طلب كننده باشه مددی الله را کمک الله را و عون يردم الله را و توفيق موفق كردن الله را آه، به الله سبحانه وتعالى تعالی کاری هر چی است از جانب الله هست با الله ولیکن با علم و با دانستن و با راه برآمدی به توکل به الله با اعتماد و تکیه کردن و کمک گرفتن به الله ولی هذا قال صلی الله علیه و سلم لحبه معاذ خاطر همین پیامبر صلی الله علیه و سلم برای محبوب خود حب یعنی محبوب دوست داشته شده خود معاذ رضی الله عنه گفتن یا معاذ والله انی لاحبک پیامبر صلی الله علیه و سلم حضرت معاذ ابن جبل رضی الله عنه را میگفت والله ای معاذ من هم آینه تو را دوست میدارم فقال معاذ رضي الله عنه قلت بأبي أنت وأمي والله إني لأحبك وحضرت معاذ قفتان يا رسول الله قفتان هذا و مادرم بأبي أنت وأمي قف بأبي أنت وأمي يعني في تو باد پدر و مادر من بأبي أنت يعني به فدایش افتداء يعني فدا باد گفت معاذ قفتان في باد گفتن پدر مادر من به تو گفت پدر و مادرم فدای تو باز گفت والله گفت انی لأحبك والله گفت من هم تو را دوست میدارم تحققت خوشو بحول معاذ كي رسول اكرام رسول رب العالمين وقد اني لو احبه ثاني ان حضرت معاذ هم گفتن و من هم تو را دوست میدارم خب بعد پیامبر صلی الله علیه و سلام آدم دوست داشتش چی گفتن گفتن اوسی که یا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاه تقول اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك حضرت پیامبر صلی الله علیه و سلام گفتن یا معاذ گفتن من گفتن تو را دوست میدارم ثانی گفتن وصیت میکنم تو را لا تدعن گفتن فی دبر کل صلات ترک نکن گفتن لا تدعن ترک کردن ترک کردن گفتن ترک نکن که در پشت هر نماز بگویی اللهم دوبار یعنی پشت عقیب آخری آخری هر نماز ده بگویی اللهم عینی علی ذکرک اله کمک کن مرا به ذکر و یاد کردنی تو یعنی به یاد و ذکر و طاعتت مرا کمک کن و شکری که و شکر کردنت و حسن عبادتک و خوب عبادت کردنت یعنی چی باید آدم فقط اعانت و کمک را در ذکر کردن و و شکر کردن الله و خوب عبادت کردن باید از الله سبحانه و تعالی طلب کنه و دعا کنه دو بر کل صلاه پشت هر نماز علی ما اختلاف دارن بعضیش میگن که این دعا پیش از سلام گفته میشه و همه صحیح هست و بعضی علما میگن بعد سلام گفته و بهتر پیش از سلام بگی بعد صلوات ها را فرستادن بعد تحیات و ها را خواندن و بعد همین دعا را بگوی بهتره پیش سلام بعد دعای اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا يا قاعد فانا بردان اللهم اعوذك من عذاب قبري مثلا بعد النهار الى اینا بگوی وجاء عنه انه قال اتحبون ايها الناس ان تجتهدوا في الدعاء پیامبر صلى الله عليه وسلم گفتن ای مردم گفتن آیا دوست می‌داره که کوشش کنه در دعا دعای بهترین کنه قالوا نعم يا رسول الله پیامبر صلی الله علیه و آله گفتن که آره گفتن پیامبر صلی الله علیه و بعد دعای خیلی خوبه یاد دادن که قول اللهم اعنا على اعنا على ذكرك و وحسن و حسن عبادتك الها کمک کن ما را اعنا کمک یاردم کمک کن ما را به ذکر کردن تو و شکر کردن تو و خوب عبادت کردنت یا رب هذه الدعوة كما أنه يؤتى في بها أدبار الصلوات وهي أيضا دعوة مطلقة يؤتى بها في كل وقت إن دعاء مجد شونه که بعد از پشت نمازها گفته میشه نمازهای فرضی ده همچنین پیش سلام دادن راجح هست نه اگر پیش سلام فراموش شد با کنه داره که بعدی اللهم انت استغفر الله اللهم انت السلام بعد همین دعا گفته شود خب این حدیث میگه اگر چه بعد از نمازها گفته میشود یعنی پیش سلام دادن یا بعد سلام دادن این میگه در این حدیث میگه دعای عامه میگه هر وقت هم بگوی میشود یطلب العبد عون الله في كل احواله طلب میکنه بنده کمک الله را در هر حالت ثم يعمل على نشر هذا الاداب بين الناس بان يكون قدوه لهم فيها ثم بدعوتهم الیه بعد از اون میگه باید آدم عمل کنه با نشر کردن این آداب در بین مردم و اینکه قدوه یعنی الگو پیشوای مردم باشه به با عمل خوب ثم بدعوتهم الیها بعد از اون دعوت کنه یعنی بعدی که علم گرفت آداب که فهمید باید در حقیقت مردم را نش این آداب را نشر کنه علم را آداب را نشر کنه به چی اولا به عملش دوم به قول و سخنش که مثلا این کار خوبه این کار خوبه خوبه خوب اخلاق خوبه و علم خوبه و نشر کردن به مردم مؤلف میگه حاصل ذلك هي حقق في هذا المقام خمس انواع من المجاهده النفسيه حاصل خلاصه این همینه که آدم میگه کوشش کنه میگه پنج نوع از جهاد نفس را برای جهاد مهمترین جهاد جهاد نفسه جهاد نفس یعنی کوشش کردن برای اصلاح نفس خب اکنون جهاد نفس چند نوع میگه پنج نوع اولا مجاهده على صلاح النیه و سلامتها کوشش کرد آدم باید جهاد کنه مجاهده به کوشش کردن جهاد کردن مقاومت نشان دادن کوشش کنه در اصلاح کردن نیت و سالم بودن نیت. قال سفیان الثوری ما عالجت شيئا اشد علي من نیتی انها تقلب علي ما عالجت یعنی معالجه نکردم اصلاح نکردم چیزی را سختتر باشه به من از نیت یعنی گفتم چیز علاجش میگه از نیت سختتر نیست میگه انها تقلب علیه میگه این مثلا تغییر به من یعنی نیت در حقیقت این میگن فریضه هر وقته یعنی مثلا نماز در روز پنج بار باشه رمضان در یک سال یک بار باشه حج در عمر یک بار باشه اما نیت هر لحظه احتیاج به نیت داری که در هر یک کاری میکنید نیت داشته باشی اخلاص داشته باشی تا اینکه اجر ثواب بگیری سفیان ثوری میگه که من در معالجه کردن در اصلاح کردن در تبابت کردن نیت میگد خیلی سختی ها کشیدم زحمت کشیدم چرا زیرا میگد نیت گاه زور میاره آدمه یعنی بعضی کارو میکنی نیت عوض میبره بیا عمل میکنی یک کس میبینی ریا میخواه که خودنمایی میخواه شیطان وسوسه دیگه تو اینکه خودنمایی که خودت نشان بده بنابر نیت بعضی سلف میگد که نیت میگد یا قلب قلب میگد 20 سال ضدش جنگیدم بعد در زیر فرمانم آمد یعنی بعد قلبم اصلاح شد و بعد قلبم فرمان و اجرا کرد و الا قلب مثل قلب نامید قلب به خاطری که قلب دل یعنی قلب نامیده شد به خاطری بسیار تقلبش بسیار تغییر می آورد بسیار تغییر می آورد یا وقت اخلاص داری یا وقت اخلاص نداری یا وقت صالحه یا وقت طالحی یا وقت مثلا اجرای امرها را میکنه یا وقت خوبی ها را میخواه یا وقت بدی ها را میخواه دل خب مهم میگه که یکم باید آدم کوشش کنه به اصلاح کردن نیت و سالم کردن نیت دوم مجاهدته على تعلم هذه الاخلاق والاداب والافاده مصنفات اهل العلم في هذا الباب کوشش نفسه و تعلیم گرفتن یاد گرفتن این اخلاق آداب و, فایده گرفتن از تصنیف شده ها از کتاب های اهل علم در این باب مصنفات یعنی تصنیف شده یعنی مقصد که کوشش کنه که اخلاق اخلاق و آداب از کتاب هایی که اهل علم در این باب نویسندگی هستند مثل کتاب ریاض صالحین مثل چیل حدیثه امام باغ ریاض صالحی ترجمه شده است به نام باغ نکوکاران و همچنین اربع نوویه فی حدیث های پیامبر صلی الله علیه و وسلم و همچنین قرآن خود آداب است تفسیر خانه وصیت حضرت لقمان به فرزندش و همچنین آیات های قرآن دیگر متعلق به آداب و اخلاق و مذمت غیبت و دروغ و با گمان بد داشتن و, دیگر کارهایی که در قرآن هست آداب و اخلاقی متعلق به قرآن است خب همچنین به کتاب های اهل علم سيهمك مجاهدته على تطبيق هذه الآداب والتحلي بهذه الأخلاق فإن المجاهد كما قال صلى الله عليه وسلم من جاهد نفسه في طاعة الله و باید میگه کوشش کند جهاد کند با نفسش ضد نفسش با تطبیق کردن این آداب و تحلی یعنی حلی زیبایی را میگن زیبایی زیبایی کنه خود را با این اخلاق تحلی از حلی گرفتگی و آن زیبایی را میگن زیور پوشیدن زیبا کنه خود را با این اخلاق زیرا مجاهد کسی است که جهاد کنن به نفس خودشان که پیامبر گفتن صلی الله علیه و سلام من جاهد نفسه فی طاعت الله مجاهد کسی نمیگه که جهاد کنه نفس خود را در طاعت و عبادت الله سبحانه و تعالی در اجرا کردن نه اجرا کردن امرها و دور بودن از نهی ها جهاد کنه نفس خود را رابعا مجاهدته على الدعوه الیها و بیانها و نشرها و نفس خود را جهاد کنه ضدش و کوشش کنه با نفسش در دعوت کردن به این آداب و اخلاق و بیان کردن این آداب و اخلاق و نشرها نشر کردن فيك في پیغمبر الله سبحانه وتعالى مجد ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين كيس نيكوتر از روي سخن كيس خوبتر از كسي كي دعا الى الله دعوت کرده است به سوی الله مردم را و عمل صالحا عمل خوب کرده و قال انني من المسلمين و گفت است من از جمله مسلمان ها تسلیم شده الله هستم کسی از این بهتر نیست و هیچ سخنی هم از این سخن ده بهتر نیست سخن به دعوت به سوی الله سبحانه و تعالی و من احسن الله میگه کیست کس بهتر از روی سخن از کسی که دعوت کنه به سوی الله یکم دعوت به سوی الله و عمل صالح کنه و بگوید من از جمله مسلمان ها هستم یعنی دعوت کردن و بیان اول به به اخلاق و آداب به عمل و بعد از آن با زبان باید حقیقت انسان باید انسانی خوب باشه با آداب باشه خاصتا بعد از عقیده صحیح بعد از شناختن توحید و سنت شناختن عقیده صحیح منهج صحیح بعد از توحید و سنت این آداب خوب داشتن بهترین عملی و بهترین باید آدم وقتی که انسانی که طالب علم است یا دعوای طالب علمی میکنه با اخلاقی خیلی خوب و متاسفانه بسیار از طالب علم ها که دعوای طالب علم ها میکردگی کم اخلاقی و اخلاقی اخلاقیشان مردم بسیار شا علم در نظر اونها بعدشان نشان داده است عوام مردم مردم های عامه اونها نه بخاری را میدانند نه مسلمه نه ریاض صالحین میدانند نه اربع نووی را همین دونن که طالب علم اگر آداب خوب داشته باشه میگن علم خوب بده اگر طالب علم آدم بد نشون بده میگن علم بد بوده بیا به خاطر همین مردم به بخاری و مسلم دعوت نمیکنی مردم با آداب و اخلاق با سخن خوب از زبان خوب داشتن با معامله خوب دعوت کرده میشه خامسا پنجم میگه مجاهدت و فی ذلک كله علی الاستعانه بالله کوشش جهاد کردنی با نفس که باید کوشش کنه با نفس خود را در کمک گرفتن به الله لان من استعان بالله اعانه زیرا کسی از الله طلب کمک طلب کرد الله را کمک میکنه ومن توكل عليه كفاه و هر توكل توکل به الله کرد اعتماد به الله کرد الله کافی و هذا كله قول نبينا صلى الله عليه وسلم و این آداب میگه بابا باب همش میگه قول پیغمبر ما محمد صلى الله عليه وسلم جمع میکنه که احرص على ما ينفعك کوشش کن بر آن چیزی که فایدت میکنه در دین و در دنیا و در آخرت احرص یعنی حارس باش کوشش کن آدمی بی پروا و تنبل نباش بلکه کوشش کن به آن چیزی که فایده میکنه تو را واستعین بالله استعانت و یاردم و کمک بگیر یعنی استعانت و یاردم و کمک بگیر به الله و به آن چیزی که فایدت میرسانه اجرا کردن و عمل کردن آن چیزی که فایدت میرسانه ولا تعجز عاجز نباش آدمی عاجز کی میگن آدمی بی پروی، آدمی مثلا به عمل میگن ولا تعجز عاجز نشه بلکه استعانت بگی به الله زیرا والله المستعان و علیه التکلان الله است کمک کننده و باید به او تکیه کرده شود احرص علی ما ينفعك کوشش کن به آن چیزی که فایده میکنه تو را واستعن بالله استعانت و یاردم و کمک بگی به الله ولا تعجز عاجز نباش خب به همین این باب باب اول تمام شد عاجز نشو عاجز عاجز نشه عاجز نباش خب ناامیدم ترجمه کنی با که ندارم